mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari kuw'imana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira aborozi bo muri komine muyinga ngo ntibari ko baroroherwa mu kugabura ibitungwa mu mpongore bamwe bashikiriza ko n'ubwatsi bari bararimye buri ko burahera abajeje intwaro bakemeza ko bamwe muri abo borozi batanguye kugurisha inka zabo mu ishyirahamwe afuraburi urikiyemo abakenyezi bahungutse basaba ko abakenyezi bokwigishwa uko bokwitunganya mu kwiteza imbere userukira iryo shyirahamwe avuga ko n'impamba baronswa batahutse idakwiye ikarusi naho indongozi ziyamiriza ingeso yo guta abana imaze iminsi yibonekeza byashikirijwe n'umuhinga mu byo kugwanya igiturire mu nyigisho zatanzwe zo gukarihiriza ubwenge abakenyezi baharanira hagati y'akazina muntu tukungene bogwanya ibiturire bamwe muri bo baronkejwe izo nyigisho bakavuga ko bizobafasha cyane mu kurwanya igiturire mu buzi barangura hamwe no mu kibano n'inkuru tubaza Jamarie Vianney Gendakumara mu gihe tukiri mu nzira yo kugigiturire no kugitanga ataho twoshika ko nobona kugitanga canke kugihabwa ko ari bibi cyane muri izo nyigisho zaronkejwe abakenyezi baranira agateka kazina muntu baserukira abandi bo mu Burundi bwose zijanye no kugene bogwanya igiturire Juvenal kwizera umuhinga mu byo kugwanya igiturire mu kigo yatanze yamenyesheje ko uruhara rw'abakenyezi bari mu nzego zitandukanye mu kugwanya igiturire ko ari ntangere ngo kuko basanzwe bamenyereye gutunganya ivyo mu mu ngo zabo ko baba ari aba inarugo baba bazi agaciro k'imiryango abo nuvuga yuko bafise ico no kwita sensibilité kwitunganywa neza by'amatungo ya leta kuko baba basanzwe bamenyereye kugira ibyo mu rugo rero iyo bashitse muri ivyo bibanza tubasaba ko burya basanzwe bagira ibyo mu rugo ari nako bonagenza ku itunga ry'igihugu gutyo bigatuma batagira biturire ahubwo naho babibonye bakihutira kubigwanya Francine Nduwimana umwe mu baronkejwe izo nyigisho avuga ko zizomufasha mu buzima bwiwe mu kugwanya ibiturire no umutima wumva ko ushobora kuronka ikintu utegezwa kuronka biciye mu butungane udaciye hirya no hino gutyo naho nanje noja kwitura umuntu ngo ankorera aka canke kariya akarinda kumbwira ngo ndamuhe aka canke kariya nzomenya yuko ariko arancisha mu nzira zitarizo hama ndamubwire nti iyi nzira irazingama iki gihugu hamangira iyo ntambwe yo kumwereka ko mu gihe tukiri mu nzira yo kugigiturire no kugitanga ataho twoshika Godelieve ndabagoye umukenyezi aharanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Cankuzo ashikiriza ko inyigisho yaronkejwe zatumye amenya ingaruka mbi zo gutanga canke kwaka ibiturire nka jewe narositse impanuro n'izi nyigisho nihereye ko nyene nuko nobona kugitanga canke kugihabwa ko ari bibi cane bishobora guhitana n'abandi bantu na jewe kikampitana icyo mbona ni uko twogituza burundu mu ntumbero yo gutuza burundu ibiturire mu nzego za leta abo bakenyezi bajeje guharanira agateka kazi na muntu basaba abakenyezi bose bari mu nzego zitandukanye z'igihugu kwerekana akarorero keza mu kurwanya igiturire mu kudoma ko urutoke abantu bose bafise agatima k'ubunyonyezi no gusesagura amatungo ya leta urakoze vianney ishyirahamwe ya furabo naryo rihurikiyemo abakenyezi bahungutse risaba ko abahungutse bigishwa uko bakoresha impamba bahabwa bagitahuka kugira biteze imbere Godelier Vemane Rakiza serukira iryo shire hamwe abivuze inyuma yaho vyibonekeje ko bamwe mu bahungutse muri commune Busoni ntara ya Kirundo bakoresha nabiyo mpamba kubwiwe ngo niyo mpamba ntikwiye abantu bose bariko barakora gufasha mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe bakagira porogaramu cyangwa indinganizo yumvikanywe ko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe cyangwa ngo bakore umugambi umwe ari bangahe ariko bashyize hamwe ubwo buryo bwoshobora kugira icyo bufashije n'abo bantu bagafashwa biboneka hanyuma harakwiye kuba iruhande y'iyo ndinganizo yo gutahukana abantu iruhande y'iyo ndinganizo yo kumuha ayo mafaranga n'ubwo buryo bw'amezi atatu harakwiye kwigwa ingene ayo mafaranga abo bantu bobigisha ingene bayakoresha kuko usanga bava hariya mu buhungiro batazi ayo mafaranga bazoronka ushikira ayo mafaranga akaca abona umengo afise ubutunzi burengeje ariko iyo hariho integuro y'ingene ayo mafaranga bashobora kuyabyaza umusaruro bashobora kuyagwiza ashobora kubaberamwo eh, imigambi byari kuba byiza kurusha kandi byociye binabafasha kuja mu miryango yabo neza batekanye muri iyo migambi nibashiremwo n'imigambi yo kwiteza imbere imigambi ishobora gufasha abo bantu kwisununura mu gutangura ubwo buzima bwabo bushyashya tukiri muri ico gisata nyene kivuga ibijanye n'umukenyezi ngo umukenyezi mwirimizi mu ntara kayanza avuga ko ashima kuba ari mu mashira hamwe yagiye arigisha umukenyezi kwiteza imbere abicishije mu bikorwa byinjiza uburyo bw'amafaranga ku bwa Veniste Nduwimana umuhanuzi wa buramatari mu kayanza je iterambere ngo ni byiza kubona umukenyezi mwirimizi naho akora ibikorwa bitari bike vyo mu rugo amaze gutahura ko uruhara rwiwe ari ntangere mu iterambere ry'umuryango ni igihugu ni tubaza Patrick Nsengiyumva ibikorwa byo mu rugo mukenyezi akora ni byinshi atunganya urugo neza turasenya uduki nta dutivise abo ni bamwe muri abo bakenyezi birimizi bo mu ntara ya kayanza bavuga ko mu rugo umukenyezi mwirimiza ruhango bivanye n'uko akora imirimo itandukanye baratubwira bimwe muri ivyo bikorwa dufata isuka tugakora mu rugo tukarima tugatunganya iby'urugo turarima tugasenya inkwi tugafashanya kurera umuryango umugore n'umugabo gabo wanje yarantaye tubyaranya abana indwi mugabo ntaco byantwaye ndemera ndakurikiye de nyene abana barajya mu mashuri ishuri umukenyezi araba ibijejwe mu rugo ukabagarira ikawa ukarima mu rugo ukabagarira ibirayi abakenyezi nyene bavuga ariko kandi ko nubwo abagabo batana ibikorwa by’urugo abakenyezi babo bakiriho ngo si benshi nk'uko byari biri mu minsi iheze ariko nubwo umukenyezi mwirimizi wo mu kayanza avuga ko aruha mu gutunganya urugo rwiwe ngo abenshi bariko barijukira kwiteza imbere na cyane cyane babicishije mu guhurikira hamwe n'abandi mu bikorwa byo kwiteza imbere biciye mu makoperative n'amashirahamwe yo kwiteza imbere mu kayanza ubonye abakenyezi n'ajijutse aje mu makoperative atandukanye hari amakoperative y'ubudandaji ay'uburimyi ay'ubworozi bituma abakenyezi ubu ubunya watazerinze ubu abakenyezi turashoboye aje ndi mu yo kudandaza imbuto z'ibirayi mu isoko Isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine hano makuru twabateguriye arabandanya bamwe mu borozi bo muri komine n'intara ya muyinga bavuga ko bibagora kugaburira ibitungwa vyabo mu mpongore mu gihe itegeko ribabwiriza kubikora uko yagiye mu ngiro kuva ku igenekerezo rya kano ukwezi kw'icumi buramatari w'intara ya Muyinga amenyesha ko abafise nk'inka nyinshi bariko barazigurisha Jean Claude barutwa nayo akemeza ko mu ntara rongo yari kata bajabukana ibitungwa vyabo kubera iryo tegeko n'inkuru tubaza Mireille Kanyange mukorora ubu ni ikintu kigoye nicyo gikorwa jeanne Françoise bangira inama aba ku mutumba kinyota muri komine muyinga avuga ko bigoye cyane gushyira mu ngiro iryo tegeko yemwe itegeko twaragiwe cyane rwose mugabo ni ibintu bigoye bigoye rwose inka zasubiye inyuma ubwatsi buratugora twongereje ubundi buryo bwo kugira ubwatsi buboneke nabwo ubwo buryo atahandi hantu bupfa biragoye rwose nyine itegeko riratunaniye murumva yuko ibitungwa bigiye kuduhona bitwara uburyo bwinshi cyane inka ziriwa zirabira zikarara zirabira rumwe nta mahoro tukizifite nta mahoro dufise kubera izi nka n'ukuri sitani hakiza umukama nawe nyine aba muri ako gace asigura ko we ubwatsi yari yaraburimye ariko ngo buri ko burahera ufise nk'umunani icyenda icumi ntushobora kudahira ngo udashobore tuduha duke duke tukaduhindira mu nzu ubwatsi nagerageje aho nshikana itongo hose nari nahateye aha buramatari w'intara ya muyinga amenyesha ko hari abari batanguye kwitegurira kororera mu mpongore n'imbere y'uko itegeko rihaja ariko ngo rikorera shigwa mu ngiro buke buke barishira mu ngiro buke buke kandi turizira neza yuko muri kazo z’umwanya muto bose bazaba bamaze kubitegera ikindi naco abenegihugu batanga kumenyera ibintu byo korora inka nke mugabo zisununuye niyo mpamvu rero eh, turatanguye kubona bene abenegihugu bagurisha inka afise zitanu agacagura zibiri kandi navyo ni byiza kuko bica bituma bigwiza umwimbu mu gihe hari abasanzwe bafise ibitungwa bahitamo kubijana mu bindi bihugu Jean-Claude barutwa nayo arongo intara ya Muyinga amenyesha ahubwo ko hari abava mu zindi ntara bakazijana mu ntara ya Muyinga ngaha mu ntara ya Muyinga kuvyo mbona aho tubona inka nziza ziza zinjira zishasha izindi zikava mu ntara zimwe zimwe mu ntara za cankuzo dusanga duhana urubibe bafite inka nyinshi rero ngaho imuyinga nta nka tubona ngo barashobora zigenda hanze y'igihugu ariko icyo tubabwira bene igihugu ni ukumenya neza yuko iyo itegeko ryabaye itegeko uca umenya ukuntu nawe uryitwaramo itegeko ryo kororera mu mpongore ryagiye mu ngiro kuva ku igenekerezo rya kane gitugutu no mwaka inyuma y'imyaka itatu ritewe ku mukono n'umukuru w'igihugu rikaba ritegekanya kandi mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na gatandatu ibintu cumi bibwirizwa kubanza gukogwa kugira ngo uwo mugambi ushoboke urakoze mihaye kanyange abanyororo barenga ijana na mirongo itatu nibo babarizwa mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi ngozi kandi kari kagenewe kwakira batarenga mirongo itatu bamwe mu banyororo barekuwe muri iyi minsi bakavuga ko bafungirwa aho hantu muri iki gihe bakavuga ko gufungirwa aho hantu muri iki gihe bitoroshe bakanatinya ko hashobora kwaduka n'indwara jean marie shimirimana arongo ishyirahamwe ntabariza rikurikirana agateka k'abanyororo n'imiryango yabo avuga ko agiye kuvugana n'umushyikirizamanza ngo barabe ingene ico kibazo gitorega umuti n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara kuri wa gatatu ako gasho karimwo abanyororo barenga 90 tudashizemmo abayoboke na 44 bari baharaye baragundana mu kibuga kiri hagati y'amazu ya komisariya y'igipolisi ingozi kuri interieur mu gifaransa mbere bakemeza ko byanse ko baja mu gasho bose ku mugoroba kubera ubwo bwinshi ibidahakanwa n'abapolisi twavuganye bakorera kuri ako gasho bamwe muri abo bapolisi bemeza ko ubu barengewe biti ibiri bakina haheruka gutwarwa mirongo ine n'umunani mw'ibohero ry'abagabo n'iry'abakenyezi ingozi ngo abandi ntibasira kwinjira abapolisi bati ubusho bwose bwo mu makomini icenda agize intara ya ngozi buzana abanyororo babo aho kuri ako gasho mu kurindira ko bacibwa imanza bakaba ari naco gituma baguma ari benshi baba abapolisi eka nabo barekuwe baremeza ko batabikozwe vuba hagiye kwaduka indwara zitandukanye hadasizwe inyuma ca kiza coronavirus camarisha nyirimana arongoye ishyirahamwe ikurikiranira hafi iby'agateka k'abanyororo avuga ko ategura kuvugana iyo ngorane n'umushyikirizamanza wa repubulika ingozi ngo barabe ingene bozitira batarone ingozi tonari muzagara radiyo isanganiro tuva ingozi tuje mu ntara ya karusi aho abarongoye intara batewe amakenga n'imfu canke guta abana bikorwa n'ababa babavyaye buramatari yemeza ko iyo mbi imaze iminsi yibonekeza mu bagore n'abakobwa bo mu burere butandukanye bw'intara kaniyamba rushimana yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wo kwibuka incungu yo kwikukira ku Burundi haca asaba abarongoye imitumba n'uducimbiri gukurikirana abagore n'abakobwa baba bibungenze n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye Haravugwa muri commune Bugenyuzi intara ya Karusi abantu bane bagirizwa kuniga abana bibarutse canke gukorora imbanyi hamwe n'abandi bagirizwa gutabana abana bavyaye ivyo bikaba byabaye mu kiringo cy'ukwezi kumwe ukwezi kw'icenda nkuko byashikirijwe no mu manama y'umutekano mu kigo CDFC kijejwe ingo n'imiryango hamwe n'agateka ka muntu aho nyene Bugenyuzi hamwe na mustanteri w'iyo commune muco w'intore Jacques baremeza ko babiri muri abo bagore bafashwe hanyuma ko ubu bagiye gushigwa imbere y'ubutungane barushimana kariniya ati amakenga ni menshi cyane ku ngeso imaze iminsi yibonekeza mu burere butandukanye ku bagore n'abakobwa bamwe bamwe baniga abana bibarutse abandi bakabata mu gahinga hamwe n'abandi baheza bagakorora imbanyi kandi ngo iyo mbanyi iba yaragaragaye mu kibano ibyo buramatari yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu birori byo kwibuka umuhisi Ludovico Rwagasore incungu yo kwikukira k'u Burundi aho yasa yasabye abarongoye imitumba n'uducimbiri kuza barakurikiranira hafi abagore cyangwa abakobwa bafise imbanyi mu karere bajejwe ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro urakoze kararumiye amakuru twari twabateguriye kuri uno mutagane hano duce tuyasozera ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize nuko aborozi muri komine muyinga ngo batari kubaroroherwa mu kugaburira ibitungwa mu mpongore bamwe bagashikiriza ko n'ubwatsi bari bararimye buri ku burahera abajeje intwaro bakemeza ko bamwe muri abo borozi baje batanguye kugurisha inka zabo nayo mu ishyirahamwe afurabu rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse basaba ko abo bakenyezi bo kwigishwa uko bo kwitunganya mu kwiteza imbere userukira iryo shirahamwe akavuga ko n'impamba baronswa bagitahuka idakwiye mwumvise yuko hikarusi naho indongozi ziyamiriza ingeso yo gutabana imaze iminsi yibonekeza mu burere butandukanye bw'iyo ntara buri amatara agasaba abakuru b'imitumba gukurikirana abakenyezi n'abakobwa baba bibungenze kugira barabe ibyabo ni hano duciye tubasezerera Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ibyuma yakoze